Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը խեղաթյուրում է մի շարք էական փաստեր, սկսելով Ալմաաթայի 1991 թվականի գագաթնաժողովից, ապա ԵԱՀԿ 1996 թվականի գագաթնաժողովից ու այլ իրադարձություններից Նիկոլ Փաշինյանն այնպիսի տպավորություն ստեղծեց, թե ի սկզբանե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ղեկավարների ջանքերն ուղղված են եղել Արցախն Ադրբեջանի կազմում թողնելուն, ասում է նա, բայց նույնիսկ պատմության նման ռևիզիոնիզմի պարագայում Փաշինյանը չի կարողանում չխոստովանել, որ միջազգային հանրությունը կաս կասկածի տակ չի դրել ԼՂ սուբյեկտայինությունը։ Իդեպ քաղաքագետը մեզ եւ ոչ միայն մեզ հետ հարցազրույցներում բազմաթիվ անգամներ է ընդգծել Արցախի անկախության հարց բարձրացնելը ներկա աշխարհակաղակական իրավիճակում ժամանակավրեպ է, բայց Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայինությունը կարելի է ու պետք է ամրագրվեր։ Գոնե նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտությունը երաշխավորված էր, այսինքն նույն այդ միջազգային հանրությունը ընդունում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է ինքնորոշման ինչ-որ մակարդակ ունենալ։ Եվ ես բնական հարցադրում հնչեցրեցի. հիմա ինչ ժառանգություն ես դու թողնում, երբ որ բոլոր կարգավորման ծրագրերում կամ այն ծրագրերում, որ Հայաստանի իշխանությունը բանակցում է 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ից հետո կարգավորման տարբերակներում չի քննարկում անգամ Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտության հարցը։ Անվտանգության երաշխիքների, մարդու իրավունքների, հումանիտար խնդիրների լուծման մասին ձևակերպումները վերացական են, ասում է քաղաքագետը, եւ Լեռնային Ղարաբաղի վարչատարածքային սուբյեկտայինության ասպեկտը չի քննարկվում։ Եվ եթե անգամ համարենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ու Հայաստանի մյուս բոլոր ղեկավարները իչիք են դարձրել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հերանեկարը, թեև Սուրենյանցի կարծիքով դա այդքան էլ այդպես չէ, պիտի խոստովանենք, որ Փաշինյանը հենց իր տրամաբանությամբ տապալել է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրակարգը, այլև շատ շատ մոտ է տապալելու Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայինության հերանեկարը, մինչև Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության որևէ ղեկավար փաստաթղթային մակարդակով Արցախն Ադրբեջանի մաս չի ճանաչել, ու դա փաստ է, ասում է Սուրենյանցը։ Դա հստակ է։ Միայն մեկ անգամ է նախկին շրջանում քննարկվել կարգավորման տարբերակ, որը ենթադրում էր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Դա եղել է 98-ի նոեմբերին, երբ քննարկվում էր ընդհանուր պետ կառավարության կարգավորման տարբերակը Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության առաջին շրջանում, բայց այդ կարգավորման տարբերակը այսօրվա իրականության համեմատ ուղղակի իդեալական մի պատկեր է, որովհետև դրանով նախատեսվում էր Արցախի դե յուրե գտնվել Ադրբեջանի կազմում, իսկ դե ֆակտո այնքան մեծ իրավասություններ էին տրված Արցախին, որ կարելի էր խոսել դե ֆակտո անկախության մասին։ Այդ տարբերակով, որի դեպ կյանքի չի էլ կոչվել, անիմաստ է դրա մասին խոսել է նույնիսկ։ 44-օրյա պատերազմում պարտությունը բերեց նրան, որ անկախության օրակարգը լրջորեն չքննարկվեց որևէ միջազգային աշխարհակաղակական կենտրոնի կողմից, բայց Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական, քաղաքակրթական, վարչատարածքային սուբյեկտայինությունը հնարավորություն կտար Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև փաստաթղթորեն երաշխավորված հարաբերությունների այնպիսի համակարգ ձևավորել, որ Բաքուն չկարողանար Արցախի հայկականության դեմ ոտնձգություններ կատարել։ Այդ փաստաթղթում փաստաթղթավորված կարող էր ֆիքսվել Հայաստանի հետ անխափան կապը, ՀԱՊ-ի առաքելության երկարաժամկետ մանդատը։ Կարող էր ֆիքսվել, որ Արցախի 18 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող արական սեռի ներկայացուցիչները չեն զորակոչվելու Ադրբեջանի զինված ուժեր։ Եվ այլն, հիմա չեմ ուզում բոլոր դետալների մասին խոսել, որը սուբյեկտությունը ենթադրում էր։ Մինչև ուկրաինական պատերազմը Փաշինյանը կարող էր գնալ լուսման ռուսական պատկերացումներով, ինչը ենթադրում էր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի սառեցում, իսկ գործող իշխանությունների ու իր թիմի ներկայիս հայտարարություններն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին ենթադրում են, որ Արցախն ինտեգրվում է ունիտար Ադրբեջանին առանց սուբյեկտայնության որևէ հերանեկարի, ինչը տալիս դա Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հարցնում ենք մենք Արցախում ապրողներս։ Ազա դոլար ներերություն ոչ եթերային բառապաշարի համար, նրանք թվում էր, որ եթե Արցախը փուրը տա, հնարավոր կլինի երաշխավորված դարձնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, օրակարգից դուրս բերել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման, բայց մենք տեսնում ենք, որ Արցախը անկլավայնացնելուց Լաչինի միջանցքը մասնակի հետո տոտալ բլոկադայի ենթարկելուց հետո Ադրբեջանը ոչ միայն այդ մտքի չի հրաժարվել, այլ մենք տեսնում ենք, որ նա բավականին ակտիվ ընդդումներ է անում եւ դարձյալ այդ տրանսպորտային հաղորդակցության շուրջ վեճերը շարունակվում են։ Բախվել են կապաշնոր քաղաքականության հետ, ասում է քաղաքագետը, միջդեռ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը երաշխավորել ու ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայնություն հնարավոր էր նույնիսկ 44-օրյա պատերազմում պարտությունից հետո։ Այդ ամենն անելուց հետո կարելի էր մտածել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, այն որ Արցախը պիտի հայկական իրական մնա դա միանշանակ է ասում է զրուցակիցս, իսկ ինչպես դա դեռ մեծ հարցերից մեկն է։ Սուրենյանցի կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունն ամբողջ գործիքակազմը պիտի կիրառի, որ միջազգային հանրությունը Հայաստանի Հանրապետության հասարակության իրական մտադրությունների մասին ճիշտ պատկերացում կազմի եւ միայն իշխանության պատկերացումներով չառաջնորդվի։ Այո, ես առաջիններից եմ, որ խոսել եմ անկախության օրակարգի ժամանակավրեպ լինելու մասին, բայց դա չի նշանակում, որ կասկածի տակ եմ դրել Լեռնային Ղարաբաղի հայկականության իմպերատիվան անհրաժեշտությունը, եզրափակում է Սուրենյանցը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։